Hrvatski radio, obrazovni program. Lyndon Baines Johnson, 36. predsjednik Sjedinjenih američkih država, rođen je 27. kolovo za 1908. u Stonewallu, u državi Texas, kao prvo dijete sama Ilija Johnsona i Rebecca Baines Johnson. Njegov djed ponosno je objavio da će njegov unuk izrasti u američkog senatora. Obitelj je živjela na malom ranču, a Lyndon je s četiri godine počeo bježati u školu, gdje se za vrijeme odmora igrao sa svojim rođacima. Njegova majka nagovorila je učiteljicu da ga primi u razred i on je, sjedeći u učiteljičinom krilu, marljivo deklamirao nastavno gradivo. Ali njegovo su rano školovanje prekinuli žestoki napadi kašlja. Godine 1913. obitelj se seli u Johnson City, grad nazvan prema Lindonovim precima. U 15. godini maturirao i umjesto odlaska na sveučilište krenuo je sa svojim prijateljima u Kaliforniju gdje je obavljao razne poslove, od perača suđa do liftboja. Nakon godinu dana te avanture vratio se u Teksas gdje se zaposlio na održavanju i izgradnji putava. Godine 1927. posudio 87 dolara i upisao se na učiteljski koleđ. Novac je vratio radeći kao podvornik i uredski pomoćnik, ali je školovanje prekinuo i zaposlio se kao ravnatelj u maloj meksičko-američkoj školi u Kotuli. Godine 1930. diplomirao je i nekoliko tjedana radio na srednjoj školi u Pearsall. Zatim je predavao javno govorništvo, osvajao nagrade sa svojom debatnom momčadi, a onda se odlučio za politiku. O počecima političke karijere Lindona Baines Johnsona govori profesor povijesti Tihomir ponaš pa ja bih zapravo počeo šest godina prije njegovog e, izbora za kongres, dakle 1931. kada je on bio pomoćnik u kampanji Richarda Kleberga za kongres. Zahvaljujući tome što je on svoj posao stvarno jako dobro odradio, a trebao je pisati govore za Richarda Kleberga za vrijeme njegove izborne kampanje i e, dosta uspješno je uvjeravao mlade ljude da daju svoj glas za Kleberga. E, dolazi u Washington na mjesto Klebergovog osobnog tajnika u kongresu da je riječ o jednom nesvakidašnjem političaru, pokazuje jedan mali sitni događaj. Naime, ti kongresni tajnici su imali jednu svoju zapravo udrugu koju su zvali Mali kongres i na čelu te udruge je bio spiker. Tradicija je bila da čovjek koji je najduže u Vašingtonu, koji je najduže politički tajnik, e, bude spiker tog malog kongresa, no međutim e, Johnson je u svojoj 25. godini, 24. 25. godini postao speaker tog malog kongresa, jednostavno je rekao ljudima da svojim kolegama da nema nikakvog razloga da on to ne bude kad on eto tako jednako se razumije ovaj u taj posao. Imao je jednu izvanrednu e, karakteristiku. Naime, njemu baš ništa nije bilo neugodno pitati. Za svega nekoliko mjeseci se pročulo da je jedan mladi i vrlo probitačni teksašanin u Washingtonu. E, važno je kazati da je njegova obitelj bila povezana sa Samom Rayburnom, a ovaj je pak bio jedan od legendi demokratske stranke u Americi, Teksašanin, koji je primjerice 25 puta za redom biran u kongresi koji je stekao nadimak Mr. Demokrat. Sam Rayburn pomaže mladom Johnsonu u karijeri, postaje u neku ruku Johnson njegov proteže. Dosta bitna stvar za Johnsona se desila 1934. godine kada se Eh, oženio. Njegova žena je poznata kao Lady Bird. Ona, je, ona je njemu donijela dosta velik miraz, pa će kasnije Johnson i cijela ta obitelj Johnsonovih ovaj, to osjetno uveličati i Lyndon Johnson će vjerojatno biti najbogatiji predsjednik u povijesti Sjedinjenih američkih država, ali postoji tu ponovno jedan interesantan detalj se vidlo ovaj Johnsonov karakter, on bio čovjek koji nikad nije volio čekati, nikad nije volio stajati na mjestu. Naime, ravno tri minute nakon što je on upoznao svoju buduću suprugu, on je nju ovaj, zamolio, odnosno ugovorio je prvi sastanak s njom. 1937. godine, dakle šest godina nakon što je ušao u politiku, on pobjeđuje i to superiorno na izborima za kongres među deset kandidata. Inače, izbori, mogućnost, izbori su održani zato što je kongresmen James Buchanan umro, dakle, da je bila riječ zapravo o izvanrednim izborima. Tada on upoznaje 1937. godine tadašnjeg američkog predsjednika Franklina Delana Roosevelta. Naime, to je doba krize New Deala i doba velike borbe uh, Roosevelta i sa Vrhovnim sudom i sa političkom opozicijom i sa opozicijom u vlastitoj stranci. A Johnson daje bezrezervnu podršku New Dealu. Godine 1948. je odlučio da ponovo treba probati sa izborima za Senat i tu se sukobio sa guvernerom e, Kovukom Stevensonom. Dva dana nakon Pearl Harbora Johnson se prijavio u mornaricu Sjedinjenih američkih država. Za svoju službu primio od generala Douglasa MacArthura, savezničkog zapovjednika na Pacifiku, Srebrnu zvijezdu. Prema zapovjedi predsjednika Roosevelta, svi članovi kongresa morali su napustiti aktivnu vojnu službu i Johnson se u srpnju 1942. vratio u Sjedinjene američke države godine 1948. ponovo se natjecao za mjesto u kongresu i ta će izborna utrka po mnogo čemu biti posebna. Više nije izlazio iz politike. Znači, Cook Stevenson je bio demokrat i ta njihova izborna utrka za sena 48. godine postala jedna od velikih senatskih izbornih utrka. E, Johnson je unajmio helikopter i bio je vjerojatno prvi političar koji je unajmio helikopter tada vrlo mlado prometalo i obilazio je na cijelu državu ili imao jednu tezu da njegove govore mogu ljudi čuti preko radija ili putem tiska, ali da ljudi žele vidjeti onoga kojeg biraju. Zbog toga je njegov glas na samom kraju izborne kampanje bio u groznom stanju, a on sam je osjetno smršavio. On je danonoćno je tukao po izolacionizmu Kouka Stevensona, koliko Stevenson je u osnovi bio u velikoj prednosti u toj izbornoj utrci. On je ipak od 41. do 47. bio guverner Teksasa, a kompletna Johnsonova politička karijera je vezana prije svega za Washington. On se u Teksas samo vraćao da bi bio izabran i ponovo otišao u Washington. U prvom krugu je Johnson izgubio, no međutim na kraju je pobjedio za, vjerovali ili ne, 87 glasova na više od 2 milijuna glasačkih listića. A vrlo su utemeljene sumnje da su i Kouk Stevenson i Lyndon Bain Johnson e, lažirali na tim izborima, ali očito ako su lažirali da je Johnson malo, malo bolje na kraju lažirao te izbore. On u Senatu brzo napreduje, postoji jedno kao nepisano pravilo da novo izabrani članovi Senata za početak budu recimo tihi. No, međutim, njemu nije bilo ni na kraj pameti da bude tih i postaje izvanredan vođa demokratske većine. Po mnogima najbolji vođa demokratske većine u Senatu u povijesti demokratske stranke. On je bio velemajster zakulisnih pregovora i velemajstor usklađivanja stavova. Demokrati su imali minimalnu većinu u Senatu i on je znao da ti demokrati i moraju biti na okupu i moraju biti vrlo disciplinirani i on ih je zapravo takvima uspijevao održati. Nam je tvrdio da u kojim imaju superiornu većinu da bi se opustili i da bi za početak mnogi senatori vjerojatno putovali uzduže poprijeko Sjedinjenih američkih država umjesto da u trenucima kada se glasuje o nekim zakonskim prijedlozima budu u Washingtonu. Tako da je on stvarno uspijevao tu stranku, tu većinu držati na okupu izuzetno kvalitetno. Vjerojatno je tu bilo i nekih prljavih trikova, ovaj, ali sve to ovaj, spada u političku borbu. Inače se zalagao, je dosta povezan ovaj, i sa vojskom, a posebno se zalagao za ljudska prava, to je gotovo nevjerojatno da jedan južnjak, dakle jedan tradicionalno konzervativan čovjek koji dolazi iz jedne tradicionalno konzervativne sredine, da se toliko zalaže za ljudska prava, posebno za građanska prava američkih crnaca i zalagao se, ali o tome ćemo više govoriti kasnije, za američki svemirski program. 1960. E, godine je on u osnovi vjerojatno htio krenuti u predsjedničku kampanju i dobiti demokratsku nominaciju, tako da je svojim prijateljima dopustio jednu neslužbenu kampanju u njegovu korist koju su oni započeli koncem 1959. godine, no međutim, vjerojatno ovaj, je na kraju uvidio da ne može te godine preotiti nominaciju Johnu Fitzgeraldu Kennedyu, jednostavno je i prekasno krenuo u kampanju i to tu kampanju koju je tako iz okola izdaleka vodio je vodio previše mlako. Tako da 1960. godine u Los Angelesu na demokratskoj konvenciji gdje je trebao biti izabran demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih američkih e, država Kennedy dolazi kao superioran kandidat što je bio i, do tad i na primarnim izborima je superiorno pobjeđivao. Stalno je održavao razgovore sa demokratskim vođama i odnio je demokratsku nominaciju već u prvom krugu. I napravio jedan iznađujući potez, pozvao je Lindona Bensa Johnsona da bude njegov potpredsjednik. A taj iznađući potez je slijedio drugi iznađujući potez kad je Lyndon Bensa Johnson to prihvatio. Naime, oni su bili tako dosta različiti i po stilu, ne toliko po godinama, kod nas obično se misli da je Johnson puno stariji. Johnson je svega 9 godina stariji od Kennedy-a. Ali su i po stilu, i po miljevu iz kojeg dolaze bitno drugačiji, no međutim Kennedy je Johnson jako trebao. Kennedy je očito ovaj, bio svjestan da će to biti vrlo napeta politička utrka za predsjedništvo. Znao je da mu Johnson može jako puno glasova na jugu donijeti, jer Johnson je bio daleko iskusniji političar od Kennedy. On ipak bio u politici tada već gotovo 30 godina, imao je izvrsne veze i u administraciji, što imaju u administraciji daleko bolje veze nego Kennedy i posebno na američkom jugu i vjerojatno je dobar dio ovaj, zasluga za pobjede Kennedyja u izboru ima 1960. ima i Lyndon B. Johnsona. ali taj brak izračuna nije bio skladan. Johnson je braću Kennedy smatrao mladićima u žurbi i nije se slagao s njihovim načinom vođenja administracije. Oni su ga smatrali dinosaurusom, ostatkom starih političkih odnosa. Bojali su se njegovog autoriteta i veza koje je stvorio u Washingtonu, ali obje su strane trebale jedna drugu. Pa, Kennedy i Johnson su za početak godina bili kolege senatori. E, rekao sam da je sam Kennedy pozvao Johnsona i da je Johnson prihvatio to svoje potpredsjedničko mjesto. E, sam Kennedy je bio dosta korektan u osnovi. Kennedy je zahtijevao od e, Johnsona da bude najaktivniji potpredsjednik u povijesti Sjedinjenih američkih država, a Johnson je izjavio da će on biti najbolji potpredsjednik u povijesti Sjedinjenih američkih država. No međutim, osim pitanja stila ali pitanja tog političkog milija iz kojeg dolaze, pojavio se ipak i taj problem godina. Naime, Johnson je bio 50-godišnjak, Kennedy je bio 40-godišnjak i ta Kennedyjeva administracija, što su ljudi kasnije nazvali Kennedy men ili neki pospratno Kennedy boys, ove, su bili 40-godišnjaci. Čak recimo prema o Williamu Whiteu, poznatom američkom novinaru i publicistu, je jedan bliski Kennedyjev suradnik, koji je naravno bio 40-godišnjak, rekao da 50-godišnjaci nikako nisu pravi izbori da su oni najgori mogući izbor, da su puno bolji izbor recimo 60-godišnjaci, kojih je također bilo u Kennedyjevoj administraciji, jer su 60-godišnjaci na kraju svoje karijere, prema tome i na kraju svojih ambicija. 50-godišnjaci nisu na kraju tih ambicija, ali bi ovaj, mogli i zbog činjenice da im zapravo nije ostalo još puno vremena stvarati eventualno političke nekakve probleme, rekli bismo novijetati 40-godišnjacima. Od mnogih je smatran za dinosaurusa politike, a mnogi su ga doživljavali unutar same Bijele kuće kao usamljeni otok. Posebno su bili njegovi, loši njegovi odnosi sa Kennedyjevim bratom, e, Bobijem, iako je zapravo interesantno da su se posebno po pitanju građanskih prava obojica zauzimala za iste stvari. No, međutim, to je bilo pitanje stila dok je Bobby Kennedy išao ovako, punom snagom naprijed. Johnson je to više volio zaokolisno, sređivati u, i u tišini malo po malo dovoriti stvari na svoje mjesto. E, inače, nakon što je postao predsjednik, on je zadržao mnoge Kennedyjeve ljude pored ostalih, recimo, Din Rask je ostao cijelo vrijeme ministar vanjskih poslova, odnosno šef e, State Departmenta, a Robert McNamara je gotovo do kraja Johnsonovog mandata ostao ministar obrane, tada je prešao na položaj direktora Svjetske banke i to mu je osobno Johnson omogućio da ode na taj položaj. Dakle, ti odnosi jesu bili zategnuti i bili su vrlo daleko od e, idiličnih, ali su ipak bili korektni. Na kraju krajeva treba imati na umu da je Johnson kao potpredsjednik održao oko 150 javnih govora ili u prosjeku jedan tjedno i da je službeno kao potpredsjednik Sjedinjenih američkih država propustovao po Kennedyjevom nalogu nešto malo manje od 200 tisuća kilometara. Johnson je bio bilo aktivan potpredsjednik. Kennedy ga je imenovao predsjednikom komiteta koji je trebao poticati jednako pravo na zapošljavanje. Tu složenu dužnost obavljaju u tišini, daleko od očiju javnosti i postizao rezultate povećao se broj crnih Amerikanaca na bolje plaćenim mjestima u saveznoj administraciji, a povećan je njihov broj kod privatnih industrijalaca. Bio je predsjednik Nacionalnog vijeća za aeronautiku i svemir, bio je aktivan i u vanjskoj politici. Dužnost potpredsjednika obavljao je savjesno i marljivo. ali u studenom 1963. sve se promijenilo. Predsjednik Kennedy ubijen je i sumnjive okolnosti toga čina potakle su mnoge na traženje moguće zavire protiv Kennedyja. Za neke ljude Johnson je bio jedan od kandidata za to društvo. li on bio umješan na bilo koji način u ubojstvo, li znao za njega i kako se snašao u toj situaciji, govori Tihomir Ponaš. Zar to da li on povezan s tim atentatom ili ne, to mi ne znam. Neki ljudi sumnjaju da je ona direktno umješan ili indirektno umješan u taj atentat. Čak je recimo njegova dugogodišnja ljubavnica 30 godina nakon atentata izjavila da je Lyndon Johnson rekao da se sprema urata protiv predsjednika Kennedy-a. Međutim, da li je on to njoj zaista rekao ili ne, to je drugo pitanje. U samoj toj kaotičnoj situaciji Johnson se u osnovi dobro snašao. On je prije svega slušao zapovjedi tajne službe. Naime, tajna služba uopće predsjednikovo osiguranje uopće nije znalo zapravo što se događa, da li je riječ o zavire, da li je riječ o aktu ovaj pojedinca. I nakon što je Kennedy proglašen mrtvim, Lyndon Johnson je prebačen u predsjednički zrakoplov i položio je prisegu pod najčudnijim okolnostima od svih predsjednika Sjedinjenih američkih država. On je položio prisegu pred sutkinjom okružnog suda u Dallasu Sarom Hughes. Nakon konzultacije sa Bobijem Kennedyjem koji je bio u Washingtonu, je Bobby Kennedy mu je rekao da se prisega može položiti pred bilo kojim sudcem u Sjedinjenim američkim državama, da to ne mora biti sudac Vrhovnog suda. E, tekst prisege je izdiktiran Johnsonovoj osobnoj tajnici Mary Femer putem telefona i 22. sturnog 1963. godine u 14 sati i 40 minuta, dakle otprilike 100 minuta nakon što je Kennedy Eh, proglašen mrtvim, Lyndon Baines Johnson je položio prisegu, postao predsjednik Sjedinjenih američkih država. On je položio prisegu u avionu i po tome je jedinstven. Položio je prisegu izvan Washingtona i on je za sad jedini američki predsjednik koji je položio prisegu da je bio okružen sa tri žene. Ispred njega je bila sutkinja Sara Hughes, desno od njega je bila njegova supruga Lady Bird, ali evo od njega je bila udovica pokojnog predsjednika Kennedy Jacqueline i to u odjeći koja je bila krvava. Nakon toga se hitno vratio u Washington i preuzeo predsjedničke dužnosti. Sjedinjene američke države su bile u kaotičnom stanju. Tuzi zbog ubojstva predsjednika je pridružio se strah pred onim što donosi budućnost. Zemlju su već počeli razdirati teški rasni nemiri. Rasla je podijeljenost u zemlji. Americi je trebao netko tko će ujediniti i izvući iz tog teškog stanja ali i Johnsona su mučile i druge brige. U telefonskom razgovoru kojeg je Johnson potajno snimao i koji je objavljen tek u veljači 1997. s moćnim šefom FBI-a J. Edgarom Hooverom, nakon što mu je ovaj prenio najnovije vijesti o Lee Harvey Oswaldu, Johnson je odlučio poduzeti korake da mu se ne dogodi da i on bude jedan od ubijenih predsjednika. Do you, uh, have a, bulletproof car? Oh, yes, I do. do you think I ought to have one? I think you most certainly should have one. Most oh, certainly should. Uh, because uh, I one here, I was, we have one in New York. We use it for, for different purposes. I use it here for myself, and if we have any raids to make or have to surround a place where... Imaš li oklopljeni automobil? Imam. Uh, Misliš li da bi ga i ja trebao imati? Trebate ga imati. Ja imam jedan u New Yorku, koristimo ga za različite stvari. Ja se vozim u njemu, koristimo ga za prepade. Ili kad trebamo okružiti neko mjesto i napasti, tada koristimo oklopljeni automobil. Potpuno je neprobojan za metke, ali ne možete spustiti krov. Izgleda kao i svaki drugi auto i ja mislim da trebate imati auto neprobojan za metke. Iznenadio sam se kada sam malo istraživao, jer saznao sam da tajna služba ima samo dva automobila s metalnim pločama ispod auta kako bi se zaštitili od ručne bombe bačene ispod vozila. Naravno, mi ne radimo takve stvari u ovoj zemlji. Tako u Europi ubijaju šefove država, ali u ovoj zemlji sva ubojstva su s pištoljima i puškama. Zato mislim, bio sam iznenađen kad sam saznao da automobil nije oklopljen. Imao je spušteni krov kako bi predsjednik mogao mahati gomili. Zato mislim da bi predsjednik morao biti u automobilu neprobojnom za metke. Tako bi spriječili da se ovako nešto dogodi. Misliš da bi trebao imati takav auto kad se budem vozio na svoj ranč? Naravno, gospodine predsjedniče. Trebali bi imati takav auto i na svom ranču. To treba napraviti tiho. Imaćemo jedan takav auto na zapadnoj obali, jedan u Yorku, i jedan ovdje u Vašingtonu. To treba napraviti tiho, bez publiciteta i slikanja. Da, trebate ga imati na ranču jer netko može ući. Misliš li da bi svi ulazi trebali biti čuvani? Svakako. Bez takvog osiguranja svašta se može dogoditi. Imamo puno pisama i telefonskih poziva u zadnjih nekoliko dana u kojima ljudi prijete da će vas ubiti. No, kako se u toj kaotičnoj situaciji snašao Lyndon Baines Johnson? što se jako dobro, on je ipak bio iskusan političar, preko 30 godina političke prakse je bilo iza njega. On definitivno postoje u tragičnim i napetim trenucima za Sjedinjene američke države. Predsjednik Kennedy je ubijen, stanje u zemlji je dosta napeto prije svega radi rasnih nemira. Tada još nema problema Vjetnamskog rata. I on e, prvi dio svog predsjednikovanja, dakle do izbora 1964 odnosno do svog polaganja prisege 20. siječnja 1965. provodi prije svega kao čovjek koji ima zadatak privesti Kennedyjev mandat kraju. On će 1964. uspjeti ono što je Kennedy htio, ali nije mogao jer nije imao dovoljnu podršku u kongresu, odnosno progurao je kroz kongres zakon o građanskim pravima to je apsolutno najznačajniji dokument na polju ljudskih prava, barem u Sjedinjenim američkim državama u 20. stoljeću, najznačajniji od Lincolna i od doba, takozvanog doba rekonstrukcije, to je period od 1865. do 1877. dakle period nakon američkog građanskog rata. Samim tim zakonom je on postigao, zapravo u samom zakonu je bilo i više nego što je sam Kennedy tražio. Tim zakonom se ukida svaki oblik vjerske, rasne, nacionalne i spolne diskriminacije. On je postao predsjednik koji je od Lincolna najviše napravio za američko crnačko stanovništvo. I to da stvar bude još zgodnije, on je predsjednik koji dolazi sa, barem po pretpostavci, rasističkog juga. 1964. održani su predsjednički izbori, on je bio kandidat demokratske stranke i pobjedio je sa izuzetno velikom podrškom. On je recimo u postocima, iako postoci zbog američkog specifičnog izbornog sistema nisu bitni, dobio čak 62% glasova. Do tada najveći postotak u stoljeću. Nakon toga, s obzirom da sada ima svoj vlastiti mandat, pokreće e, najopsežniji zakonodavni program od e, New deal jer doba Franklina Delana Roosevelta. 1965. je e, izglasan zakon o biračkom pravu, koji je zapravo samo nadogradnja zakona o kojem smo malo prije govorili. Naime, do tada je bilačka većina na jugu dosta često onemogućavala izborno pravo crnačkom stanovništvu zbog toga što mnogi crnci nisu znali čitati i pisati. Tim zakonom to se ukida. 15. ožujka 1965. Johnson se obratio Kongresu i naciji kako bi se prihvatio zakon o glasačkim pravima. U oči tog obraćanja još su jednom napadnuti ljudi koji su mirno prosvjedovali protiv kršenja svojih prava. I urge every member of both parties, Americans of all religions and of all colors, from every section of this country, to join me in that cause. At times, history and faith meet at a single time. Gospodine Speakeru, Gospodine predsjedniče, članovi kongresa. Večeras govorim o dostojanstvu čovjeka i o sudbini demokracije. Pozivam svakog člana obiju stranaka, Amerikance svih vjera i svih boja i svakog dijela ove zemlje da mi se pridruže u ovoj stvari. Ponekad se povijesti sudbina sretnu u jednom trenutku na jednom mjestu, kako bi oblikovali prekretnicu u čovjekovoj vječnoj potrazi za slobodom. Tako je bilo u Lexingtonu i Concordu. Tako je bilo i prije sto godina u Apomatoksu. Tako je bilo i prije tjedan dana u Selmi u Alabami. Tamo muškarci i žene koji dugo pate mirno su prosvjedovali protiv uskraćivanja njihovih prava koje imaju kao Amerikanci. Mnogi su brutalno napadnuti. Jedan je čovjek, Boži čovjek, ubijen. Nema povoda za ponos u onom što se dogodilo u Selmi. Nema povoda za samozadovoljstvo u dugom nijekanju jednakih prava svim Amerikancima, ali ima povoda za nadu i vjeru u našu demokraciju, u onome što se događa večeras, ovdje. Jer krikovi bola i himne prosvjeda potlačenog naroda okupile su nas u zazivanju veličanstva ove velike vlade, vlade najveće nacije na zemlji have summoned into convocation all the majesty of this great government, the government of the greatest nation on earth. There is no constitutional issue here. The command of the Constitution is plain. Ne postoji ustavno pitanje. Ustavna zapovjed jasna. Ne moralno pitanje. Krivo je, smrtno je krivo, nijekati svakom od Amerikanaca pravo na glas u ovoj zemlji. Ne postoji pitanje državnih ili nacionalnih prava. Postoji samo borba za ljudska prava. Nimalo ne sumnjam kakav će biti vaš odgovor. There is only the struggle for human rights. I have not the slightest doubt what will be your answer. On sam je svoje predsjednikovanje htio okruniti izrazom Great Society. To je inače dosta uobičajeno u Sjedinjenim američkim državama da predsjednici nekim tako jednostavnim izrazom žele označiti svoje predsjednikovanje, pa je tako bio New Deal za vrijeme Roosevelta, odnosno New Frontier za vrijeme Kennedyja. je Great Society je zaista bio, trebao biti jedan izuzetno opsežan i socijalni program i program građanskih prava za sve Amerikance, jer je e, Johnson izjavio da je najveći protivnik Sjedinjenih američkih država siromaštvo i neznanje. Moramo imati na umu da su recimo to doba Sjedinjene američke države tehnološki vjerojatno u Sovjetski savez, tada je još uvijek daleko najrazvijenija zemlja svijeta, ali je to isto tako zemlja u kojoj veliki postok crnačkog stanovništva ne zna čitati i pisati. On se upravo protiv takvih stvari htio boriti. Posebno 1966. to dolazi do izražaja u zakonu o zdravstvenoj skrbi i zdravstvenoj pomoći, koji se direktno naslanja na uh, zakon, jedan zakon iz period Rooseveltove administracije, samo ga proširuje. Naime, tim zakonom je zagarantirana zdravstvena skrb i za starije ljude od 65 godina i sam pojam zdravstvene skrbi i zdravstvene pomoći je bitno proširen sa aspekta države, odnosno sa aspekta onoga što država mora činiti za svoje građane. Istovremeno, za vrijeme njegovog predsjednikovanja izbijaju veliki rasni nemiri. Doba sukoba studenata i radnika, to je doba i rasta Q Klux Klana, ali to isto tako i doba Martina Luthera Kinga, ali isto tako i doba nastanka Crnih Pantera, dakle jedne militantne organizacije. Nekoliko se tih e, organizacija posebno istaknula za to vrijeme bilo svojim nastankom, tek svojim nastankom poput ovaj, Crnih Pantera, bilo svojim djelovanjem. Među njima je tu posebno treba istaknuti pokret za građanska prava koji je nastao još 50. godina e, no međutim u 60. godinama upravo u doba Johnsonovog mandata je ušao u krizu, naime neki mlađi ljudi su ušli u sam pokret i njima se činilo da se stvari ne odvijaju dovoljno brzo, te su cijeli taj problem građanskih prava u Sjedinim američkim državama radikalizirali, što je obično završavalo uličnim neredima a tu su također bili dosta ovaj, aktivni i studenti za demokratsko društvo koji su također nastali koncem 50. godina no međutim oni su prije svega protestirali radi glavnog problema Johnsonove administracije, a to je vijetnamski rat. Sam period na unutrašnjoj politici, kada govorimo o predsjedniku Johnsonu, je osim velikih, velikim neredima obilježen i ubojstvima poznatih osoba poznatih političara je 1965. Malcolm X, 1968. u proljeće je ubijen Martin Luther King, a nešto kasnije iste godine je ubijen i Bobby Kennedy koji je bio najzbiljniji kandidat za demokratskog kandidata za predsjednika te godine. Također je tu e, rastući policijski pritisak i policijsko naselje prema i ne samo prema ovim crnim panterama, nego i prema nekim drugim organizacijama poput ovih studenata za demokratsko društvo koji su se borili za ljudska i građanska prava i zbog eh, eskalacije i zbog eskalacije rata u Vjetnamu, ali i zbog eskalacije sukoba u samim Sjedinim američkim državama, zbog te velike i političke, ali i društvene krize, koncem mandata predsjednika Johnsona, Johnsona jače će i pacifistički pokriti u svoje napore da iskorijeni siromaštvo, da unaprijedi obrazovni sustav i riješi uzroke rasne netrpeljivosti. Johnson se posebno uključio u američki svemirski program. Smatrao ga je nužnim preduvjetom za tehnološku nadmoć Sjedinjenih američkih država, za razvoj i poticaj obrazovnog sustava, te ponovnog vraćanja američkog ponosa. On je u neku ruku bio duša i tijelo tog programa. Sad se treba malo vratiti u povijest u doba dok je on bio ovaj senator sredinom 1957. godine trebala je početi međunarodna geofizička gorina koja je zapravo trebala trajati 18 mjeseci i predsjednik Eisenhower je rekao da će tom prigodom Sjedinjene američke države u putanju oko zemlje lansirati jednu kuglu težine otprilike 10 kg. No, međutim, Sovjetski savez ih je pretekao, lansirao je satelit Sputnik 1, težak nešto manje od 100 kg, uskoro je slijedio Sputnik 2, težak oko pola tone, sa čuvenim psom, i Lyndon B. Johnson je zapravo time bio duboko pogođen. Njega je pogodila činjenica, odnosno spoznaje da Sjedinjene američke države u nečemu tako važnom, što toliko ovisi o tehnologiji i o znanstvenom razvoju, nisu prve na svijetu. Zbog e, razvoja tehnologije, zbog mogućeg zaostajanja za, zaostajanja u razvoju tehnologije, on je vidio potencijalno veliku opasnost za sigurnost Sjedinjenih američkih država jer ipak su ovaj, to bili u osnovi u to doba ti svemirski programi, još uvijek raketni programi i ovisili su o razvoju raketa. A primjerice Sjedinjene američke države koncem 50. godina kada su veliko nado polagale u rakete tipa Atlas, Thor i Jupiter, od prvih 11 pokusnih lansiranja osam je bilo potpuno bezuspješno. E, zbog toga on počinje kampanju za američki svemirski program i osnivanje svemirske agencije. On je uspio u tim svojim namjerama. Američki svemirski program je pokrenut, utemeljena je Američka svemirska agencija. No, međutim, još prije nego što je utemeljena, vodilo se velike debate e, da li da na čelu, da li da to bude vojna agencija, na čelu koja će biti e, jedna vojna osoba, dakle general ili admiral, ili da bude civilna i nakon konzultacija je odlučeno da na čelu agencije obavezno bude civilna osoba. Interesantno je da je bez obzira na tu odluku prvi predloženi šef nase trebao biti jedan umirovljeni generalno, međutim Johnson je to odbio, tako da je e, prvi postao prvi administrator NASA postao James Webb, a odbio je upravo zato da se time pokaže da je NASA isključivo civilna organizacija i da su njeni ciljevi mirnodopski to je sve još bilo u doba Eisenhowerove administracije. Kennedy Johnsonu kao potpredsjedniku je dao posao, kako smo rekli, oko građanskih prava, no međutim na Johnsonov zahtjev prepustio mu je i svemirski program. Dok li išao njegov angažman, reći govor jedna anegdota vezana uz prvi let Johna Glena u svemir. Naime, John Glenn imao određenih tehničkih poteškoća sa svojim povratkom na zemlju i svi novinari su htjeli čuti izjavu gospođe Glenn, što je ona uporno odbijala. Da je Johnson pokušao nagovoriti gospođu Glenn da ona ipak da tu izjavu, što je ona odbila, on je bio zapravo prilično revoltiran jer je rekao da njega sluša 80% senatora u Washingtonu, ona želi ga poslušati jedna obična domaćica. Politički analitičari su govorili da je Johnson alergičan na vanjsku politiku. Želio je mir u svijetu i dobre odnose sa svim zemljama, ali i oni njegovi ljudi nisu znali kako te ciljeve ostvariti. Želju da se Sovjetskim savezom postigne dogovor o nuklearnom razoružanju i popuštanju napetosti konačno su onemogućili sovjetski tenkovi u Pragu 1968. Šestodnevni rat Izraela i njegovih arapskih susjeda teško je narušio stanje na Bliskom i Srednjem istoku. Kinu je smatrao izuzetno opasnom zemljom, a sve njegove namjere u vanjskoj politici upropastio je rat u Vjetnamu, koji će obilježiti njegovo predsjedništvo. Johnson je Vjetnama, odnosno Vjetnam je Johnsona, pardon, vjerojatno stajao i mjesta u povijesti, što je najmanji problem, jer je se koštao puno više. E, gotovo od samog početka svog mandata, odnosno svog predsjednikovanja, on se sve više i više upletao u Vjetnam, tu prije svega treba izdvojiti nekoliko ovih trenutaka. Onaj vrlo nezgodan trenutak iz kolova za 1964. takozvani incident u Tonkinškom zaljevu temeljem kojeg je Johnson dobio ogromne ovlasti u politici prema Vjetnamu i u slanju vojnih trupa američkih u Vjetnam i slanju američke vojne pomoći i južnovjetnamskoj vladi, a da bi se 7-8 godina nakon toga se pokazalo da zapravo nikakvog incidenta nije bilo i da je da li je to bila jednostavno nečija greška ili je pak to bila nečija vješto izražirana dezinformacija, to je sad drugo pitanje, ali u svakom slučaju na temelju događaja koji se nije izbio je, Američka, je Amerika naprosto jurnula u rat. Sam taj rat je koštao sve više i više i upravo zbog enormnih troškova Vjetnamskog rata Johnson je sve manje i manje spominjao onu svoju frazu o velikom društvu Great Society, jer novac koji je trebao biti namijenjen za te vrlo opsežne socijalne programe koje je Johnson zamislio, su odlazili u Vijetnam, ako riječ je bilo desecima i desecima milijardi dolara. Američki angažman je u Vijetnamu stalno rastao i negdje do 1968. godine je dosegao 525, otprilike 525 tisuća vojnika angažiranih u Vijetnamskom ratu početkom 1968. godine i predsjednika Johnsona, koji inače ima vrlo osoban stav prema Vjetnamskom ratu. On je na preskonferencijama ima običaj govoriti ja bombardiram. Dakle, baš kao da on osobno baca bombe po Hanoju i Haifongu. Ova, početkom te godine je i Johnsona i američku vojsku zatekla velika tet ofanziva Sjevernog Vijetnama i Vijetkonga. Riječ je o ofenzivi koja je u potpunosti preokrenula svjetsko javno mnjenje prema Vjetnamu i prema američkoj ulozi u Vjetnamu, ali koja je bitno utjecala na američko javno mnjenje u Vijetnamu koje je već godina, u godinama prije toga bilo bitno promijenjeno u odnosu na recimo 1964. kada je donesena kongresna i senatska rezolucija o Tonkinškom zaljevu. Recimo jedna od osoba koja je jako utjecala na promjenu tog javnog mišljenja bio je Muhammed Ali koji je izjavio da, da ne žele da, da ne želi da crni idu ubijati žute za račun bijelih. Ta TET ofanziva koja je počela koncem siječnja 1968. godine je zapravo za sjeverno-vijetnamske snage i snage Vijet Konga vojno gledano završila neuspjehom. No, međutim, završila je jednom fenomenalnom psihološkom pobjedom, jer su, pored ostalog, komunističke trupe su od devet kvartova Saigona jedno vrijeme držale pet kvartova, uključujući i kvartu u kojem se nalazi predsjednička palača i kvart u kojem se nalazi zgrada američke ambasade. E, I sjeverni Vjetnamci i vjetkongovci su ju jasno pokazali da se neće predati i Amerikanci su jasno shvatili da oni zapravo tu ne mogu pobijediti. Vjetnamski je rat izjedao Ameriku i predsjednika Johnsona. Njegovo se ponašanje promijenilo, postao je osaran. Polako je prestao biti hladnokrvni ležan i živahni kauboj. Kroz ničevo je tražio izlozi situacije. Administracija je sve više podlijegala javnom pritisku. Iz predsjedničkog ureda najtajniji dokumenti curili su u javnost. Prosjednici su izvikivali. Johnson, koliko si djece danas ubio? Bijela je kuća nalikovala mjestu pod opsadom. Broj mrtvih u Vjetnamu se povećavao. Amerika je bila u neredu. Johnson je tražio način kako izaći iz rata. Tražio je savjete među bliskim ljudima. U telefonskom razgovoru sa Samom Rayburnom, uglednim senatorom i nekadašnjim političkim mentorom, kojeg je naravno Johnson potajno snimio, htio je čuti mišljenje iskusnog političara. Mr. President, if you tell me that I was it. Kako ste, gospodine predsjedniče? U nevolji sam. Zar nismo svi? Što misliš o ovoj vijetnamskoj stvari? Htio bih te čuti kako govoriš. Iskreno, gospodine predsjedniče, s poštovanjem odbio bih odgovoriti. To je, to je najveći prokleti nered koji sam ikad vidio. Ne bi se htio hvaliti, nisam uvijek bio u pravu ali znao sam da ćemo se uvaliti kad smo tamo otišli i ne vidim kako ćemo se iz toga izvući. Možda ćemo u rat s kinezima i sa svim tim crvenim vragovima. Jednostavno ne vidim kako ćemo se izvući. Ne znam što bi trebalo učiniti. Tako se ja osjećam već šest mjeseci. Čini se da što više radimo za njih, oni čine za sebe što je moguće manje. Tužna je to situacija. Njihove vođe nemaju osjećaj odgovornosti, naraštajima i stoljećima, samo slave pojedinca. I to je strašan kompleks. To je strašna situacija. Strašna. To je nered. I bit će i gore. I ja ne znam što učiniti. Ne mislim da je američki narod spreman slati trupe tamo da se bore. O kraju Lindona B. Johnsona reći će nam profesor povijesti Tihomir Ponoš. Naravno, taj vijetnamski rat, ta tet ofenziva je posebno ostavila traga na popularnosti Lindona Benson Johnsona. Rekli smo da je on 1964. izabran sa 62% glasova, a recimo u doba te ofanzive po nekim procjenama njega je podržavalo 23% birača. Zbog svega toga, a možda dijelom i zbog svog narušenog, narušenog zdravlja, jer valja imati nomu da on 1955. preživio srčani udar, a da je za vrijeme svog boravka u bijeloj kući imao dvije operacije na srcu. On je u jednoj televizijskoj adresi 31. ožujka 1968. godine objavio da se neće kandidirati, da neće tražiti i neće niti prihvatiti e, novu demokratsku nominaciju za predsjednika Sjedinjenih američkih država. E, on je to učinio nakon što je izgubio preliminarne izbore u New Hampshireu da li je to mogao učiniti možda mjesec dana ranije pa se zapravo možda i malo bolje izvući na svoje skrono rečeno ovaj narušeno zdravlje ili ovako ostaje taj jedan osjećaj da je on do, možda do zadnjeg časa dok se zaista nije uvjerio da vjerojatno neće uspjeti izboriti niti demokratsku nominaciju, a kamoli nešto više što znači doživjeti jedan totalni politički debakl, on se odlučio e, ne, ne tražiti jel, tu, taj novi mandat i nakon što je odlučio da će se zapravo 20. siječnja 1969. godine kada novi predsjednik uđe u Bijelu kuću završiti njegova politička karijera. On je zaista učinio sve nakon izbora da novi predsjednik Amerike čisto i uredno preuzme svoju dužnost. On je zaista učinio sve da sam taj prijenos vlasti bude bez ikakvih potresa i da novi predsjednik može normalno obavljati svoju dužnost. On je primjerice Nixon odmah dao na raspolaganje svoj predsjednički zrakoplov u dobu dok je Nixon još bio izabrani predsjednik i tu je zaista izuzetno korektno ovaj postupio jer ono što je on htio dok je bio predsjednik Sjedinjenih američkih država što je njegova zaista tako lijepa njegova karakterna crta. On je htio biti predsjednik jednako svih Amerikanaca, bez obzira na boju kože. Njemu se kao predsjedniku što što može ovaj, spočitnuti, ali mu se ne može spočitnuti rasizam, nego upravo suprotno, ne, mogu, ne možemo se eh, spočitnuti vjerska netrpeljivost, ne možemo se spočitnuti nacionalna netrpeljivost jer je recimo ima izvrsne veze sa eh, Meksikancima u Južnom Teksasu i ne možemo se spočitnuti da nije imao osjećaja za socijalne probleme. 20. siječnja napustio je svoj ured i četiri godine kasnije, mjesec dana prije potpisivanja mirovnog ugovora između Sjedinjenih američkih država i Vijetnama, od slabog srca je i umro. Bilo je to sve za danas u još jednoj emisiji obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su i pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tonski snimila je Marija Pečnik i Štefica Mahalec. Tekstove čitali Ivan Kojundžić i Tomislav Baran. Uredili i vodili Dario Špelić. I Nataša Ricijaš, lijep pozdrav i do slušanja idućeg četvrtka.